appreciate it. Κοπελία καλυμμένα yeah, we're лишь украли. ξέρω ότι έχω μια αρρώστια λίγο σε του σύνδεση με το, με το τηλεοράσιο και πόσο θα κουραστεί να θα γυρίσουν σπίτι του. Εν τω μεταξύ, και φίλε, ένα κακό χαμό έγινε χθε, όπου λέει η κυρία Ρούπα, λοιπόν, έτσι ήταν το θέμα των συντάξεων. Λοιπόν, με το θέμα των συντάξεων, προσέξτε

Thank you. because the Στα ο κομπλεξισμό που λέει to you're putting Jesus Gracias. και οδοντικά, έχουνε δύο τα παρελθήκη ή τίποτα. Και πέρα ανακάλυψε ο κ. Κουτσούμπας ότι είναι τα τα τα τώρα. Ο λαός μας είπε «Μα από τον Κουτσούμπας πρέπει να προτάξει τη μεγαλύτερη δυνατή να μην Спасибо. Типа, έτσι, υποψηφιάζει την βαθέτια να σου μου Thursday Thank you. Ορία. Ορία, αλλά είσαι διασέξουρα. verses. αυτή τη στιγμή, δηλαδή, ποιο να κάνει φαγωγέ από την ιστορία Thank you.